no sé ni si hi ha cabines aquí. Poc que hi ha cabines encara a Girona. I tant. Cada divendres de 7 a 8 del vespre escolteu-nos al 107.7 d'FM o a www.radio.salrà.cat. Afanya-te perquè no tinc tu. Hi ha cabines... Molt bé, avui som 4 de desembre del 2009 Eh, estem a primer pla, una edició més del programa de cinema de Ràdio Salrà, així que ja podeu aturar els mòbils, que comença el programa. Doncs, com dèiem, 4 de desembre de 2009, Ferran Bacasteva, bona tarda. Bona tarda. Què tal? Molt bé. Molt bé? Arribar l'hivern, però aquí dintre no, eh? <laughs> Fa una calor que no s'hi pot arribar a estar. Ja he vist que te treies la jaqueta. 30 graus. No <laughs> és normal, això. I és que em sembla que és centralitzat, per tant, em sembla que no, no podem pas tocar gaire res. Bueno. En fi, comença eh, el que jo crec que és un dels programes amb els papers més molls de la història de ja, Ràdio Salrà. Perquè la veritat és que ens hem liat amb altres coses i ara us ho explicarem, però, bueno, que sí que ens hem treballat el que direm, però no igual que altres vegades, diguéssim. Això no, es, això no es diu. De fet... Si queda bé el programa, <laughs> doncs queda jo bé. Jo aviso perquè és que de veritat, eh? La veritat és que són les 7 i 6 minuts, gairebé i 7 minuts a la tarda, i ja, en, en previsió doncs ja veiem que és que anem tardíssim i avui tenim moltes coses per explicar, com per exemple, eh, bueno, eh, us recordem la pel·lícula, la secció de la pel·lícula que agrada, que, que no estem rebent cap mail, <laughs> és un desastre. Però bueno, eh, primerpla arroba salrà.cat per, perquè ens expliqueu la millor i la pitjor pel·lícula que, que heu vist vosaltres. I per altra banda, doncs, bueno, sempre, no sé si us en recordeu, que sempre us dèiem que per mirar els mails... Ai, els mails, perdó els trailers i per, i per escoltar els nostres programes doncs hi havia un canal al YouTube doncs, bueno, diguéssim que he fet una mica de canvi. La gent estarà al final marejada de, de, de, de tantes dades i tantes adreces, però... Bueno, i de fet és amb el que hem perdut més el temps per, en lloc de fer el programa més profundament, diguéssim. Però, bueno, tenim un blog. Mm. Tenim un blog que, bueno, on hi hauran els programes sencers, res de 1 de 6, 2 de 6, sinó... perquè això em sembla que... Més còmode. Liava una mica, sí. Uh, de moment em sembla que hi ha fins al 13 de novembre, però la cosa ha d'anar més ràpid, o sigui que de seguida estaran penjats els, que, els programes que falten, i bueno, doncs a partir d'allà ja podeu començar a mirar en el, bueno, en el vostre ordinador Uh, la següent adreça, primer pla show, o sigui, S-H-O-W, Bueno, és que el primer, Patrona. Eh? pri, sí, primer pla estava, <laughs> estava agafat. Estava agafat? Sí, clar, és que... Però bueno, primer pla show.blogspot.com vale? En allà, no patiu, perquè en allà ja hi ha els enllaços per mirar les, els tràilers d'aquesta setmana i d'altres setmanes, vull dir que no patiu i si voleu anar al canal de YouTube de Primer Pla, ja sabeu eh, youtube.com barra Primer Pla eh, la veritat és que ens ho hem currat una miqueta i és una mica senzill perquè no hi entenem pas gaire, la veritat, però és que ens interessava doncs, tenir els programes penjats perquè tots ho pugueu escoltar. Hi ha una petició popular de gent que sí. diu i no podem escoltar el programa en diferit o tornar-lo a escoltar. Sí, però el problema era que, ai, un de sis, dos d'espera-te, que ara, ara se m'ha acabat un i, i, i l'he d'enllaçar amb un altre que no està en ordre, diguéssim, i, bueno, doncs, uh, ja sabeu, uh, primer pla, show.blogspot.com. Molt bé. Vale? Doncs vinga, a partir de d'aquí, doncs, podem començar ja amb la amb la cartellera de la setmana, perquè la veritat és que tenim... Avui ja nou estrenes però no totes s'estrenen a Girona. Llavors nosaltres farem les en, ah, més destacades. En pim-pam. Uh, I bé, doncs comencem amb, amb la cartellera. La cartellera. Bueno, abans que en Ferran se'ns <laughs> se desintegri... Bé, eh, al final. <laughs> abans que se'ns desintegri, comencem amb la, amb, la primera, amb la primera i la sonada... La eh, destacada. Uh, la, sí. destacada la, la destacada... La, ai, la pel·lícula destacada de la setmana, Ferran. Spanish Movie. Sí. És aquesta comèdia feta aquí a Espanya, d'aquí el títol, Spanish Movie, uh mhm. -huh. que dura una hora i 29 minuts. És una pel·lícula dirigida per Javier Ruiz Caldera, que jo no el conec, no. No, sé, no tinc antecedents de pel·lícules que hagi fet. I com a intèrprets, que n'hi ha un munt, mmm, que destaquem eh, Carlos Areces, eh, Joaquín Reyes, que aquest és un, és un noi que participa, participava en el programa de televisió Càmera Café, o a Muchachada Nui, a TV2, mm. em sembla, mm. entre altres coses, Uh, L'Alexandra Jiménez, que també és una actriu coneguda per sèries de televisió com Los Serrano, ah, vale. és la noia rosseta que feia d'Àfrica, el mhm. personatge uh -huh. d'Àfrica. Uh, la Sílvia Abril, que aquesta és catalana, que aquesta bueno, feia el programa, ai, el personatge aquell de la niña de Shrek, eh, Buenafuente. Ah, sí. no, sé, no vaig saber mai d'on va sortir això de la niña de Shrek. No sé per què li deien així, però <laughs> era aquella però noia bueno, tan poc agraciada, eh? <laughs> que sempre s'estava remenant les bueno, ulleres. Bueno, és igual, i... és igual. <laughs> Va, i, i destacat, en aquest cas, perquè és un actor forani, en Leslie Nielsen, uh mhm. -huh. americà, que és una mica el ganxo perquè ha fet en Leslie Nielsen és conegut per fer pel·lícules del mateix estil que, mm. que aquesta Spanish Movie. Uh, posem el tràiler, l'escoltem i després expliquem una mica de què va. Molt bé. En un mundo en penumbras hay voces que claman ser escuchadas. Y eh, Ramira, va a servirla. Si pasaste media vida en el orfanato y ahora pasas los lunes al sol. ¿Qué te pasa, flipado? Si estás mar adentro. Ya estás otra vez con tus tonterías. Usted no le haga ni caso, ¿eh? Que este es un farsante. Y no eres capaz de volver. Volver. No se crea que esto es por vicio, ¿eh? Que es por mi enfermedad si culpas a los otros. Soy fotosensible. Pero vamos a ver, que tú lo que estás es demacrado. para fuera a jugar, que te dé el aire. Cuando te pierdes en el laberinto del fauno. ¿Pero es lo que pasa cuando un pastor le coge cariño a una cabra? ¿Y esto? Una cabra que habla. ¿Me la puedo quedar? Bueno, pero que no se cague en el parquete, que es carísimo. Si piensas que este no es país para viejos, abre los ojos, dale la espalda a la triste realidad. Tío, que vengo de la guerra, coño, no vengo del bingo. Vamos, nene, que está hecho un pellejo. Ahora pulsa rec en tu ah, cerebro. Grábalo todo. No se preocupe, sé lo que hago. Llega. Spanish Movie. Qué paranormal es todo, ¿eh? Uy, ¿qué escondes ahí, Pillín? ¿Estás jugando con la linterna otra vez? Estreno 4 de diciembre. Molt bé, doncs bueno, Spanish Movie... Sí, una mica pel tràiler, si teniu ocasió de veure'l, eh, si us connecteu en els dos canals de, de, del programa, veureu que és la típica pel·lícula de, que parodia altres pel·lícules que s'han mm. fet. Es, el cinema americà tira bastant d'aquest gènere. Mm, com a referent seria Scary Movie, sí. pel·lícula que parodiava pel·lícules de terror i de por americanes, doncs en aquest cas, com que està fet a Espanya, eh, s'ha agafat eh, paròdia de les grans pel·lícules que s'han fet en el país en els últims anys, no? entre les que hi ha, per exemple, eh, El Orfanato, eh, Los Otros, Volver, de l'Almodóvar, La Triste, El laberinto del fauno, mm. pel·lícules que, que la versió seriosa, per dir alguna cosa, l'oficial, han tingut bastant d'èxit en aquí, doncs ara és una barrija barreja, aquesta pel·lícula Spanish Movie, de, de talls d'aquestes pel·lícules, o sigui, paròdien els protagonistes amb situacions va, ridícules i curioses. La veritat és que hi ha moltes pel·lícules espanyoles per parodiar, sí. però bueno, és un, és un començament i la veritat és que les americanes tant Scary Movie tot agarra ah, Scary com... Movie van arribar a fer quatre parts sí, vull dir que clar, jo suposo que és com la pel·lícula de l'any o dels últims dos o tres anys bueno, per, per, per parodiar sí. doncs, bueno, grans pel·lícules que, que, que no és pas que, que es les vulguin tatxar, diguéssim. No, no, Sinó no. que, bueno, és, és donar-li la volta. Sí, sí, sí. La veritat és que en el tràiler, amb, amb una frase, Sí, uh... <laughs> diu el títol de totes les pel·lícules sí. que, que surten. Sí, sí, sí. sí. sí. Però, ja. bueno, jo crec que és recomanable. Uh... Sí, ja, ehm, és una pel·lícula que no te porta res de nou, és per no. anar a riure un sí. rato, que sí, sí, el rato sí. que duri, una hora i mitja quasi, doncs és de, de riure, però de riure de tonteries. Saps? No és ni allò un humor intel·ligent ni molt menys, és una pel·lícula facilona uh mhm. -huh. i, i és això, per anar, per anar a riure. Molt bé, doncs si et sembla passem, passem a la segona, en aquest cas és una pel·lícula que també és una comèdia, eh? Uh, però és americana, es diu Dos canguros muy maduros, mm, jo m'agradaria dir que jo crec que ja està bé de pel·lícules de dos no sé què, muy no sé quantos, perquè és que arriba un moment ja Sí, que... dos colgaos muy fumaos. Sí, sí, dos tontos muy tontos. Dos tontos muy tontos. Ai, és que no sé, no, no hi ha una mica més d'imaginació. Sí, però això és la traducció que se li dona aquí o no. és el títol original? No, perquè en anglès és All Dogs. Per això... Eh, gossos vells, diguéssim. Sí, perros, Perro, viejos. Perros viejos. Vol dir... Ja quan expliquem de què va ja li sí, trobes el sentit. Sí, però clar, la traducció literal no seria, llavors clar, mm, no sé se me fa estrany, la veritat. Sí. Mm. Mal traduïda, vaja. No és que el títol original, el títol original està bé. Sí. El problema és quan ve aquí eh, i s'ha de doblar... Aquí, aquí es cau amb, el, amb, la, amb, la, amb, no sé, amb, amb el títol fàcil, sí. de dir dos, maduros, ai, dos canguros muy maduros, jo què sé. En fi, és una comèdia, com dèiem, eh, nord-americana, 1 hora i 28 minuts, està dirigida per en Walt Baker, que, bueno, va fer, ha fet una pel·lícula que es diu Cerdos Salvajes, eh, em sembla que fa un parell d'anys, amb en Tim Allen i en John Travolta, jo no l'he vista aquesta, però... Te sona, te, però m'has dit que te sonava, no? Sí, és, vale. és d'uns moteros que també és amb clau d'humor, val? uns moteros, no sé. Vale. En aquest cas doncs, està interpretada per en John Travolta una altra vegada i en Robin Williams. El cantant? No. Ah, no, no, no, el cantant no. Jo sempre m'embolico. <laughs> no, no, Robin és l'actor. En Robin en Robbie... l'actor, si és el veterano. Jo ah, sempre ah, penso, el veterano o el jove? No, no, doncs en aquest cas és el veterano, per oh. dir-ho d'alguna manera. Uh, <laughs> I escoltem el tràiler i ara, i ara en seguim parlant. Que el Nissamura Media Group entra en el mercado deportivo es todo un hito. ¡Banzai! ¡Banzai! ¡Eh, señor! ¿Qué pasa? ¡Claro, chicos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué le has dado? ¡Lo siento mucho! ¡Es maestro! ¿Cómo está? Vaya, hola. No sabía que contrataban supermodelos. Dan, vaya. Vicky. Lleva siete años sin ver a esa mujer. La verdad es que no sé cómo decírtelo. ¡Papi! ¿Soy papá? De mellizos. <laughs> Si yo voy a ser un padre viejo, tú vas a ser el tío Charlie. <laughs> Con tu ayuda. ¿Cómo? ¿Y vuestra mochila? ¿Para qué la queremos? Para acampar. Oye, eh, te pareces mucho al carroza que me virló a la novia. ¿De qué hablas? No va contigo, mal. Gracias. Abuelas, ¿están listas para jugar al frisbee? Claro que sí, don testosterona. ¿Quién quiere divertirse? ¡Oh! Tomaré una pastilla mágica. Posibles pérdidas repentinas de la percepción. Creo que me acuerdo dónde estaban. ¡Hasta luego! Señor Misamura, es un honor. Un placer, un placer. Mis hijos están dentro. Lo siento, el zoo cierra a las 3. Estamos en el zoo, tíos. El de ahí és un gorila. No lo miréis. A bueno, uh, és que si no, no acabem. Uh, eh, ja sabeu que teniu els trailers a youtube.com barra primer pla o a primerplashow.blogspot.com perquè la veritat és que si no, no, no acabarem i avui tenim moltes coses a dir. Uh, estàvem escoltant el tràiler de Dos canguros muy maduros que, bé, tracta de dos, uh, dos homes, bueno, Mm, ja granadets, diguéssim, que un, e, un d'ells és divorciat en... Bueno, que té molt mala sort amb les dones i l'altre és un solter d'aquests que, bueno, que mm, contràriament té molta sort amb les dones, diguéssim. Sí, ja, ja pots imaginar qui fa cada paper dels dos sí. protagonistes que hem dit. Sí, no? sí, sí, jo crec que estan molt ben caracteritzats. Sí. Uh, bueno, tot d'una, doncs el, el primer d'ells doncs s'assabenta que, ten, que té dos, dos fills de 7 anys eh, bessons. Sí, a n'assabenta al cap de set anys, sí, eh? Sí, que es sí, para, no, és bueno, molt fort. O sigui, és, és molt bèstia. <laughs> I, bueno, tot de cop doncs, s'ha de fer càrrec d'ell eh, bueno, i crida el seu company doncs, perquè siguin tots dos, aquests dos canguros molt maduros. Sí, sí, sí. sí. uh, <laughs> I, bueno, doncs... Uh, ells dos treballen junts i bueno, tenen el negoci de la seva vida doncs, a punt de, de, de fer-se realitat i clar, el fet de, de tenir doncs, aquest dos, aquests dos nens i haver d'anar de, de campament amb ells mhm. i haver-se de fer càrrec d'ells doncs la veritat és que els hi tira una mica en l'aire tot es tronca el negoci sí. uh, està, hi, ha, hi, ha més, uh, hi ha més actors coneguts uh, però vaja, jo crec que en John Travolta i en Robin Williams doncs estan molt bé mhm. i tirem, tirem milles, Ferran va, seguim uh, eh, tercera estrena que destaquem d'aquesta setmana, una pel·lícula que es diu Lluvia de Albóndigas. Molt maco. Déu-n'hi-do també amb el títol. Sí. En aquest cas té perdó perquè és una pel·lícula d'animació <laughs> eh, i que les de dibuixos sempre dius, bueno, que es diguin així i té un passe. Eh. És eh, una pel·lícula americana, dura una hora i 30 minuts, eh, dirigida per Phil Lord uh -huh. i mhm. Christopher Miller, que en Christopher Miller eh, va ser el director de la película Shrek 3. Mhm. En Phil Lord sembla que es la primera película. Bueno. Uh, una mica del tráiler y ahora nos la triem de sobre molt de pressa perquè no té massa Me llamo Flint Lockwood y siempre quise inventar algo alucinante. ¡El coche volador! <laughs> Así que cuando llegaron los malos tiempos a mi ciudad, Pensé que era el momento de que todos se enteraran de quién era yo. Conversión de agua en comida. Soy Sam Sparks. Parece que en la ciudad... ¿Sabes lo que eres, Flink Lockwood? ¡Eres un chanchullero! ¿Por qué no te pareces a mi hijo, Cal? ¿Cómo? ¿Tú qué comes? Y cuando ya creí acabados mis días de inventor, Por primera vez en mi vida, algo que he hecho yo gusta a todo el mundo. ¿Me da tortita? Filete. Me chifla la gelatina. ¡Marchando! ¡No hay cole! De Columbia Pictures y Sony Pictures Animation. ¡Mamma mía! La máquina Molt bé, ara, doncs eh, Lluvia de Albóndigas, que, bueno, la veritat és que és una bueno. d'aquelles que tampoc pots anar-hi amb gana, eh? No, és veritat. Eh, val a, veure dir que, com les últimes pel·lícules d'animació que fan, em sembla que també es podrà veure en tres dimensions, mm -hmm, aquesta. Sí. Uh, de què va? El protagonista, en Flynn, és un noi, un home que des de que era petit ell sempre tenia el somni d'inventar alguna important a la gent, no? Algú que, que la gent ho utilitzés i ho fes servir. Allò que tots hi hem pensat alguna vegada. Sí. Si jo hagués inventat la fragona o el xupa-xups... Jo sempre penso en el pòstit. Seria un altre puesto. El senyor pòstit... Sí, eh? Bueno, bueno però com un aquest, 10, per mi un 10. Coses, sí, sí, sí, el, no, el no. clip o la grapa uh -huh. o mhm. això. Doncs, eh, bueno, des de petit sempre havia intentat eh, invents varis que no acabaven de funcionar fins que un dia inventa algun trasto que converteix l'aigua en menjar. Va, mm, d'alguna manera munta perquè aquest fenomen que ha inventat ell vagi per als núvols de tal manera que quan plou, plou menjar. <laughs> perquè l'aigua es converteix en menjar i, i plouen primer, sembla que hamburgueses, però acaba plovent de tot. Que si gelatina, que si tortes, que si burrites... Paguetis. Clar, realment és una cosa que agrada a la gent, perquè, hòstia, caigui el menjar del cel, tu, mm -hmm. és, és, és estupendo bueno, mira la història aquesta. Fa molt de riure, m'ha fet gràcia quan era petit que surten al tràiler, que diu, he inventat el mando a distància. I, <laughs> I té un mando que en comptes de canviar de canal a distància, fa que la tele te vingui fins al sofà <laughs> caminant. La tele treu unes potes, ve caminant fins allà i tu li pots apretar el canal. Bueno, no Bueno, a veure, no... Era una altra opció de mando sí, a distància. Sí. Les dues haguessin servit. Sí. Uh, doncs, uh, bueno, doncs anem amb la última de les estrenes destacades d'aquesta setmana. Uh, es diu In the Loop i és una comèdia una mica estranya, jo crec. No acaba de ser la comèdia convencional, és del Regne Unit, també s'ha de dir. Seria humor anglès. Sí, humor anglès. Ah. Una hora i 46 minuts i el director és Armando Iannucci, o sigui que molt anglès l'home Bueno, Almenys arrels... Sí. <laughs> arrels... El seu pare o la seva mare no anglesos no eren. No. En tot cas, doncs, escoltem el, el tràiler i, i ara en parlem. Así que la guerra es imprevisible, señor ministro. Para el avión que va entre la niebla, la montaña es imprevisible, pero de pronto se convierte en algo muy real, eh, imprevisible. No dijo imprevisible. No creo que la guerra sea imprevisible. Entonces, ¿qué es? No lo sé. ¿Previsible? No. ¡No! Y las guerras a veces salen bien. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde las pruebas irrefutables? Iceman. ¿Iceman? Yo no les pongo el nombre. Pues esa es tu carrera. No eres mi Kunta Quinte. Ve a buscar tu puto portátil. Lo usarás como si fuera un títere de carne y hueso. ¿Bulto? Un bulto importante. ¿Pepe Pi? ¿Pepe ¿Pepe qué? ¿Qué coño es eso? La verdad es que no tengo ni idea. Eres idiota. Desplegaré todas las fuerzas mediáticas de la oscuridad que te acosarán y te inducirán al suicidio. Molt bé. Uh, In the Loop, uh, que és aquest Tyler que estem escoltant ara, uh, és una mica rara, eh? Jo m'he liat una mica, però... Mm, bueno, ho llegiré tal qual perquè és que si no me vull explicar-ho bé. Uh, bueno, aquesta pel·lícula representa que, que és, uh, comença quan el president dels Estats Units i el primer ministre britànic decideixen uh, iniciar una guerra entre ells. Ah, vale? entre ells, són aliats ells. Ah, aliats? Vale, no, així... Jo entenc que ells ah, són aliats amigo. i és com dir com la foto Veus? de les Azores que hi havia en Bush, vale, sí. aquella colla de replegats, mm. doncs ells em sembla que s'alien i vale. diuen, va, comencem una guerra contra un país de... el país que sigui. Vale, que això no ho sabem, no? No ho sabem. Bueno, eh, ells prometen doncs, que serà una cosa així ràpida, que això tampoc ho entenc per què ha de ser així. Mm, no sé. Bueno, en plan, muntarem una guerra però serà pim-pam. Sí, deuen tenir un objectiu, com ho he dit, bueno, per no fer massa rebombori de que si moren molts civils, no sé sí. què. Sí vinga, pim-pam. Com si hagués de ser com un toc d'atenció, sí. doncs ells prometen doncs, que aquesta guerra serà un pim-pam, però, bueno, el, el general... Eh, hi ha un general eh, nord-americà, que és en, el general Miller, i el secretari d'Estat de, britànic no creuen això realment, perquè... A veure, que... Sí, ells ho diuen però no s'ho creuen. Sí, aquestes <laughs> coses no acaben siguent sí. així. Uh, no, no obstant, doncs hi ha... Uh, a veure com ho dic, eh? en Simon, que ara no sé qui és... És el britànic, és el cap ah, d'estat ah, vale. britànic. El secretari, el secretari d'estat britànic, és en Simon, doncs eh, accidentalment eh, donarà, eh, bueno, recolzarà una, una acció militar eh, al, bueno, i ho anunciarà en horari de màxima audiència a la, a la televisió. I d'aquesta manera es guanyarà... Eh, veus, per això jo pensava que era... Um... Entre ells, no es guanyarà la gent d'Estats de, Units i de Washington i en canvi els britànics doncs se li giraran en contra. Ah. Llavors a partir d'aquí és com una mica um, um, relacions diplomàtiques entre països però també entre, en, en, enmig del govern doncs les històries que es creen quan hi ha com una guerra sí, sí. tot pintat però... des de, des de l'humor. Jo crec que bueno, no sé, hi ha la musiqueta aquesta, sí. és que hi pinta molt, ja molt bé, eh? Ja jo crec que... Un d'això que no és, no és pas sèrie, sèrie del tot, aquesta Exacte. pel·lícula. Uh, en fi, doncs, fins aquí les, les estrenes destacades de la setmana i com sempre tenim els nostres ràpids que en Ferran molt amablement els faré molt ràpids <laughs> eh, ens farà super, super, super ràpids però primer una, una d'aquelles pauses que a nosaltres ens agraden això és Primer Pla el programa de cinema de Ràdio Salrà. Molt bé, Ferran, els ràpids. Vinga, aquesta sintonia és la dels ràpids? Ah, no, és la d'en Joan G, és ah, veritat. Sí, pensava dir que ara connectem ah. amb en Joan ah. G. La tens o segueixo? Tira, tira, perquè ara no... Va, els ràpids, avui amb la sintonia d'en Joan G. Sí. No, en principi no, està, no el tenim previst contactar amb ell. Uh, altres pel·lícules que s'estrena aquesta setmana, Hermandad de Sangre, una pel·lícula americana de terror, en aquest cas, d'una hora i 41 minuts de durada, i destacar que aquesta es pot veure aquí a Girona, perquè em sembla que la resta que direm d'ara fins al final... És un desastre. Em sembla que no es projecten a les sales de Girona, val? però nosaltres les diem com a estrenes mm. de la hmm. setmana. Uh, o sigui, una proposta de terror, Hermandat de Sangre. Uh, seguim amb una pel·lícula documental, en aquest cas, que es diu Garbo el Espia, mm. que aquesta és una pel·lícula espanyola, inclús em sembla que és catalana, d'un director d'aquí català. Uh, dura una hora i 29 minuts. Es diu Edmond Rock, el director... Jo no entenc com els directors catalans poden tenir aquests noms que no són catalans. Sí, bueno, és com en Yanochi, en anglès. Bueno, eh, de què va aquest documental? Així és, és la, tracta la història d'un espia català que va enganyant en Hitler mm. amb la Segona Guerra Mundial, em sembla, fent-li creure que les tropes de no sé on desembarcarien o atacarien per un costat de la, de la illa de Gran Bretanya, em sembla, quan en realitat entraven per l'altre costat. En Hitler se'l va creure, en aquest... això ho vaig sentir un dia per la ràdio, és molt interessant, en Hitler se'l va creure en aquest espia, sí. que era català, que... Sí. nassos també, eh? <laughs> eh? Hitler, que entraran per Monells, els això. <laughs> I, i, I venien de Medinyà, i en Hitler li ha donat tota la credibilitat, i això, suposo que el tio es devia fotre un fart de córrer perquè no l'atrapés en Hitler i no sé, no sé si és no sé on va anar a parar, però bueno, mira, un documental interessant. Mm -hmm. Ha participat en algun festival de cinema d'Anglaterra aquesta setmana passada. Mm -hmm. Què més? Uh, Les dos vides d'Andrés Rabadán. Això és un drama espanyol d'una hora i 24 minuts. Uh, és bastant català, em sembla, també. Uh, sí. Perquè com a intèrprets destaquem que hi ha la Clara Segura, que és l'actriu que que interpretava el paper de la Maria a la sèrie Porca Misèria, de TV3, mm. uh, la Mar Ull de Molins, que aquesta noia participa a la sèrie Vent del Pla, de TV3 també, i l'actor principal és l'Àlex Brendemul, Mm -hmm. que aquest, amb aquest cognom també imagino que... Bé, no és català. De Salvà no, no seria. Però parla català, vaja. Sí. Uh, vale, aquesta una següent. Uh, seguim La Ventana, un, una pel·lícula, un drama argentí-espanyol, producció entre Argentina i Espanya, d'una hora i 25 minuts. I per acabar, una pel·lícula que es diu Un vivir de pie, que és un documental també català que dura dues hores i 4 minuts. Veus? Ho he clavat. Ah! Home, però no em facis quedar malament. Noi, jo què sé. <laughs> En fi, doncs aquestes són les propostes, ja sabeu, ja, bueno, ja veieu que n'hi ha la tira i mitja i que, que bueno, que n'haguessin pogut destacar moltes més, però les que es fan a Girona doncs, són sempre prioritàries per nosaltres i bé, en tot cas doncs fem, fem una pausa d'aquelles amb, la, amb la falca de, que tenim, la única, però que mirarem a veure si n'hi poden haver més i, i en tot cas, doncs, anem amb els, amb els breus. Hola. Marta. Hola. Joan G? Ei, sí, sóc jo. Estic en una cabina al centre de Girona i m'he quedat tancat. No puc sortir. Uh... Estic eh, aquí una expectació que... Primer pla, el programa de cinema de Ràdio Salrà. Existeixen sí, sí. cabines bueno, encara... Mira, Hola. Sí, sí, i no, no hi ha no. gent perquè al carrer que te pugui dir alguna cosa, no sé. Bueno, que... tots, tots miren. Amb Marta Soms, Ferran Bacasteva i Joan GPS. El que estic gastant ja us ho passaré el tiquet, eh? Quin tiquet? <laughs> Què vols dir, que hi ha tiquet? Treu tiquet. No, no sé ni si hi ha cabines aquí. <laughs> Però que hi ha cabines encara a Girona. I tant. Cada divendres de 7 a 8 del vespre escolteu-nos al 107.7 d'FM o a www.radio.salrà.cat Afanya-te perquè no tinc flauto. Hi ha cabida... Els breus. Molt bé, doncs comencem els breus d'aquesta setmana eh, parlant d'en George Clooney i en Morgan Freeman. Els tenim aquí? No. Ah. <laughs> No, no, no, no. Es veu que, segons l'Associació Nacional de Crítics dels Estats Units... Eh, de crítics de cinema. De cinema, sí. sí. pot ser crític culinari, sí, pot ser sí, crític sí, sí, de sí. llibres... Ara ho veig. De fet, ja ho diu també, eh? Ja crítics diu. de cinema, també però jo m'he passat pel forro. Bueno... <laughs> Eh, segons l'Associació Nacional de Crítics de Cinema dels Estats Units, han estat nomenats en George, en George Clooney i en Morgan Freeman els dos millors actors de l'any 2009. Que encara no l'hem acabat, si tinc entès. Sí, però per tant, bueno, ja estem per estar. El que estreni una pel·lícula ara ja no participa. Entra l'any que ve. Home, bueno, mira. ells, <laughs> no sé com funciona sabran, això. Ells sabran. En fi, eh, es veu que han anunciat els seus premis i també han reconegut com a, com a millor director de l'any 2009 en Clint Eastwood amb la pel·lícula Invictus, que no sé quina és. No sé ni si s'ha estrenat Encara aquí. Encara no es deu haver estrenat. No sé. Clint Eastwood va fer Million Dollar Baby. Sí, però bueno, diguéssim que no és la millor pel·lícula que a mi m'hagi agradat d'ell. <laughs> Bueno. Tot, tot és qüestió d'opinions. Molt bé, doncs tirem... Va, seguim tirem. una altra notícia breu. Eh, destacar que la pel·lícula Jo també, una pel·lícula espanyola que vam comentar aquí fa tres setmanes, un mes aproximadament, que és una pel·lícula en què participa un noi disminuït psíquic, és escrita i dirigida per Álvaro Pastor i Antonio Naharro, competirà a la secció World Cinema del Festival de Sundance. No? Eh, és un dels millors escaparates de cinema independent que se celebren a la localitat de Park City. Recordem que és aquell festival que que el va fundar en, com es diu... En Robert Redford. Robert Redford, sí, que jo sí, sí. me'n vaig en recordar, ho vaig saber sí, sí. és veritat. enrere. Eh? Hem de fer tots aquí un... Feu la puntualització. Perquè no, perquè no me'n sortiria gaire, però ara et faria una ovació així en plan <laughs> sí. enllaunada, perquè clar, només, només faltaria que allò Home, que tu vas saber... plau, vaig estar tot el programa pensant i al final em va sortir. Va, destacar també que a part d'aquesta pel·lícula jo també, que participarà en el concurs, eh, es, es projectarà una altra pel·lícula espanyola, en aquest cas una pel·lícula que es diu Buried, Buried no sé què vol dir, no del director català Rodrigo Cortés, però en aquest cas aquesta es projectarà fora de concurs. Vale. Un altre de terror de, de catalans, eh? Ah, Els catalans ens agrada... El, bueno, els hi agrada el Això, terror. No ho he dit, és de por, aquesta pel·lícula. Sí, sí. La pàriet aquesta és de por. Sí, sí. sí. En bueno, fi... Uh, doncs sí, exacte. Sí. sí, sí, molta sort, creuem els dits perquè ens interessa molt tot el que surti d'aquí a Catalunya i que sigui cinema bo i que pugui tenir algun, una mica de ressò. Sí. En fi, anem amb l'última notícia i me n'alegro molt de que no sigui una notícia de la Penélope Cruz, sí, perquè, eh? escolta'm... <laughs> No hi ha premsa un... rosa aquesta setmana. Oh, és que, mare de Déu. En fi, avui, eh, i en concretament d'aquí un parell d'horetes, començarà el, la 21a edició del Festival de, de Cinema de, de Girona. Uh mhm. -huh. Bé, jo he de dir, ho diguem així en veu fluixeta, uh, jo vaig anar a la roda de premsa... Què dius? A la sí, presentació sí, del festival? Sí, i me van dir, home, si ens pots enviar el tall que tu... Uh, parlis en el parlis, programa. Sí, parlis de, del festival i vaig dir, vale. Perquè vas anar com a professional de la ràdio, sí, sí, eh? Sí, sí, jo Ràdio Salrà, bé, primer bé. pla, me van agafar les dades, jo, eh. bueno, jo estava més cofoia que... I la veritat és que això, me van demanar això. Llavors ara ara farem una mica com de quedar bé perquè no volem quedar malament amb la gent. Sí, fem una petita pausa i comencem sí. seriosament. Exacte, ah. vale? O sigui que, res... Dos segons de dos silenci. Segons. Molt bé, doncs seguim parlant del Festival de Cinema de, de Girona que, que, aquesta, que aquesta nit doncs, comença la seva 21a edició eh, ja sabeu que és un festival on, on participen en la, en la secció oficial eh, 27 curtmetratges de ficció i eh, 10 curtmetratges de, de documental però aquest any doncs, hi, ha, doncs, hi ha una novetat que també es, eh, es es passaran doncs, llargmetratges, ja que es farà doncs, una, una retrospectiva de la trajectòria del, del director Gregory Nava, que és californià i ha fet doncs, eh, diverses pel·lícules de, de caire social, eh, i, bueno, bàsicament pel·lícules mexicanes, eh, així també com es, faran, es farà el Festival de, dels Infants, i també serà eh, eh a la, a, en aquest festival de, de cinema de Girona doncs, una mica un, com una mena d'homofòbia contra contra l'homofòbia eh, de... a veure si ho dic bé, eh? és que veus tant tant i al final i al final no me'n sortiré o sigui, es vol fer eh, una selecció de, de curtmetratges eh, de caire eh, humorístic ara, de, extrets del Festival de Cinema Gai Lèsbic de Barcelona. Uh mhm. -huh. Vale? <laughs> em sembla que ja ha quedat una mica clar. Uh, en fi, mm, jo em sembla que tenim, tenim una trucada, però és que ara, com sigui en Joan G, m'amoro. Joan G. Hola. Ai, Joan G, a veure, <laughs> digue'm. Hola puc entrar ja? Sí, sí, sí, sí, però ara no sé... Digue, on, on ets? És que no... Estem en rigorós directe. Sí, sí, sí. sí. De fet... a Girona, avui, prop de casa. Ets a Girona. Avui no us queixareu que no us passaré gastos d'hotels ni... Bueno, ni me n'alegro molt. Això sí, eh? Però... Ja. El que seré, això, jo parlàveu del festival, jo a les 10 vaig a la presentació mm. i l'altre dia vaig anar a la a la presentació. Avui vaig a la inauguració, eh? sí. vaig anar a la presentació sí. del festival que feien aquí a Girona. Sí, bueno... I molt bé, eh? Molt, molt interessant. No, Joan G, Joan G. No, eh? no, a la presentació el dimarts passat. Sí, eh? dimarts era, sí, dimarts, eh, dimarts, sí. Joan G, jo hi era. I jo no et vaig veure. Tu vas anar al festival festival? Sí. Ai, el... No, al festival no. Per això, per això no em van deixar entrar, doncs. Ah, i per què me dius que molt bé i molt interessant i no sé què? Bueno, però jo vaig llegir una mica la premsa, eh, després hi volia explicar una mica. Va, no em van deixar entrar, eh, la meva intenció era anar-hi. Bueno, doncs, a veure, i per què, i, i quina notícia... ens... Si, si anaves tu, per què no em trucaves? Bueno, i per, si, si anaves tu, o sigui, nosaltres et tenim com a col·laborador especial i bàsicament ets el nostre reporter que viatja arreu del món. Eh, però o sigui, per va... exemple, a Sundance ens haguessis anat de conya, que haguessis recollit una mica de, de, de no sé, de copsar la notícia. Que no anava bé a Sundance, perquè com que veu pont ara, volia, <laughs> volia fer pont. que fas pont el dilluns. Clar, que faig <laughs> pont. I per què no ens dius res? Bueno, això, això no ho hem pas de dir, m'entena. <laughs> doncs o sigui... jo, jo em presento allà a la presentació del festival i em pregunten de quin mitjà vinc dic, home, de Ràdio sol rà, jo treballo 100% amb vosaltres, sí, eh? home, eh? bueno, a tope. ja ho sé. I em diuen, mm, no pot ser perquè ja ha vingut algú de Ràdio sol rà. i en lloc de, no I en lloc de trucar-me a mi i a veure què passava vas dir, bueno... Hòstia, no m'has pas donat el teu telèfon mai <laughs> Ai, el telèfon de la ràdio perquè a la ràdio no hi havia ningú Ai, Joan G, de veritat i, i què ens volies bueno, explicar ara, doncs? Bueno, em volia inventar una mica alguna <laughs> però bueno no, ja d'això ho sabràs més bé tu que jo, que hi era. En fi, sí, doncs... Avui sí, avui sí que m'hi veureu, eh? A les sí? 10 del vespre al cinema Albeni. Molt bé, doncs... Uh, bueno, no ho hem dit, però uh, la inauguració doncs, d'aquest doncs, festival, no sé si ho sap Joan G, però comença amb una de les pel·lícules de, del director Gregory Nava, en aquest cas és el Norte, que no s'ha projectat... O sigui, té més de 25 anys i oh. encara no s'ha projectat... En blanc i negre. No, no, no, no, no. Ah, no. Ah però encara no s'ha projectat ni a Espanya ni a Catalunya i és, i és inèdita en aquest, en aquest sentit, tot i que va estar nominada eh, als Oscars com a millor guió. En fi, és una mica estrany. Uh, Joan, ja t'he de penjar perquè no tindrem temps de, de fer res cua. més. Vaig a fer cua Molt bé. i venir a cap entrada. Molt bé, jo i en Ferran, en tot cas. Molt bé, tres, doncs. Tres. Vinga, anem a sopar abans. <laughs> Vinga. Ja pagueu vosaltres dos i jo ja no cal que faci piquet, vale? Molt bé, Joan G. Vinga, Vinga fins la setmana que ve. De veritat que aquest home a mi me té, me té, me té loca. Un moment que el penjo... A veure, uh, doncs bé, aprofitant que tenim la... Bueno, que tenim aquest festival de, de cinema de Girona, doncs vam poder fer l'entrevista... Uh, doncs en aquest director, el senyor Gregory Nava, que la veritat és que ha fet eh, pel·lícules amb la, amb la Jennifer López, amb l'Antonio la, amb Banderas, eh, i ha fet, eh, va fer el, el, el guió de Frida, vull dir que és, és conegut, i bueno, en tot cas doncs, escoltem la, la, seva, la seva entrevista que li van fer aquest dimarts passat, dimecres, perdó, dimecres Um, és un pèl llarga, però jo crec que val la pena, no, l'hem pogut, no hem tingut temps de tallar-la, però... No ho diguis, això, digues, no hem tallat res perquè tot és, eh, val molt la tot pena. Tot és molt important. Sí. <laughs> doncs, eh, tot seguit, doncs, l'entrevista d'en Gregorinava, aquest director californià eh, que està aquests dies aquí a Girona. El senyor Gregori Nava, eh, el senyor Nava doncs, és eh, un cineasta de Hollywood, és membre de l'Acadèmia de Hollywood i eh, estarà, està eh, a partir d'aquest divendres doncs, a Terres Gironines per eh, una retrospectiva de la seva carrera cinematográfica. Señor Nava, buenos días. Buenos días. Em, primero de todo, eh, le quería dar eh, las gracias porque mm, este es un programa pues muy, muy modesto, de gente que le gusta el cine pero que no es una experta. entonces, le quería dar las gracias porque es la primera persona que se dedica al cine internacional que está en el programa, o sea que... <laughs> Bueno, es un placer para mí eh, hablar con ustedes y con toda la gente de, Cataluña y de Girona. Muy bien, pues ah, en, el, en, el, Festival de Cine de, Girona pues se va a hacer una retrospectiva de lo que es ah, su, su trayectoria eh, cinematográfica. Eh, de hecho, empieza, eh, se inaugura el, festival con, su película del norte, que tengo entendido que es inédita en Cataluña, no, se, había proyectado nunca. Sí, sí, es una película, es el 25 aniversario de la película del Norte. Es una película que se considera, bueno, ah, fue nominado por el Oscar, pero también Ah, tiene en los Estados Unidos el registro nacional, que es la lista de todas las películas clásicas en la historia de los Estados Unidos y este acaba de nominar o acaba de nombrar el norte como un clásico en la historia del cine de los Estados Unidos. Se trata de la gente de Latinoamérica que viene a los Estados Unidos para trabajar sin papeles y es una historia que, que, se llama, que llama atención a esta injusticia que está ahora, que antes pasó y todavía está pasando ah, en las Américas. De hecho, claro, es una película del año 83. Sí. Ah, es, curioso que, aunque hubiera estado nominada al Oscar, pues aquí no, no haya llegado, ¿no? No, <laughs> porque claro, es... Ah, quieras que no, es, un referente el hecho que esté nominada. Es, porque El Norte fue una de las primeras películas del nuevo movimiento de, eh, cine independiente en los Estados Unidos. Y en esa época solamente las películas de los estudios este, estrenaron en Europa. Esa situación ha cambiado y ahora hay muchas películas independientes que, que, que tiene este... Ah, que están distribuidos en los eh, en Europa pero como El Norte fue una de las primeras, estaba una de las películas que cambió el sistema en los Estados Unidos de, producir y de distribuir películas y por eso ah, ah, no estrenó aquí, pero al mismo tiempo es una de las razones por la importancia de la película. Ah, en este caso es una película que habla pues no sé si es el sueño de, ir al norte. El sueño de el, sueño americano. De encontrar una, vida mejor, a lo mejor. De, buscar una vida mejor para la gente. Y eso es lo que... Ah, entonces los, Estados Unidos es un país de inmigración. Ah, de casi toda la población de los Estados Unidos vino de otros lugares, incluso España Italia Francia Rusia África Latinoamérica, Japón, todo. Entonces es, eh, el país es un, país eh, es un país de inmigrantes y eh, ah, El Norte es una película con el tema de la inmigración. Usted, si no tengo, mm, si lo tengo bien entendido, es de California, de San Diego. Sí, nací en, San Diego. Ah, a lo mejor por eso usted tiene muchas referencias de eh, latinas en sus, bueno. Es... Bueno, yo soy latino, mi familia es mexicana. Es mexicana. Entonces hablo español y, y todo y tengo un eh, vengo de una familia ah, bicultural y bilingüe. Ah, y eso es muy común en los Estados Unidos, este, como es como he dicho, es, una, es un país de inmigrantes, Hay mucha gente allí que, que viene de otras partes o de sus familias que vienen de otros países. Entonces, eso es lo normal en los Estados Unidos. Entonces, pero yo siempre he querido enfocar en las historias de mi gente, de gente latina, Ah, en todo mi cine, hmm. ah, incluso El Norte, que fue la primera película que tenía éxito que yo dirigí, y también Mi Familia, que, que también va a pasar en el Festival de Girona, que se trata de una familia en el este de Los Ángeles, se llama El Barrio. El Barrio se refiere a el barrio, el vecindad en Los Ángeles donde vive todos los mexicanos. y, gente de familia mexicana en el este de Los Ángeles y es tres generaciones en la vida de una familia ah, e, y, en Los Ángeles. Y también tuvo mucho éxito. Francis Ford Coppola era el productor ejecutivo de esa película. Y después Selena, que es una película que se trata de la vida de la, de la cantante Selena, la famosa. Y Selena es la película que ha tenido más éxito ah, que yo he tenido en los Estados Unidos es la película latina con más eh, que ha ganado más dinero y que te ha tenido más éxito en toda la historia de los Estados Unidos. Tampoco ha estrenado aquí porque se trata de una cantante que no tenía fama en Europa, pero que, no se conocía. <laughs> Sí, no se conocía, pero en los Estados Unidos y en México ella era famosa y sigue siendo muy, muy famosa y es que Jennifer López tenía el, ah, tiene el papel principal en esa película. Eso le iba a decir, a pesar de que Jennifer López, que aquí sí que es conocida, ah, haya, hecho el papel de Selena. y es su papel más conocida en los Estados Unidos, es Selena, y es eh, eh, por este papel hizo, hizo estrella a ella su, este, su actuación en Selena. Antes de Selena era solamente una actriz normal, y después de Selena superestrella. vale. entonces es, ah, es una película muy importante para ella y entonces eh, me alegro que la gente aquí en España va a tener la oportunidad de ver el magnífico trabajo de ella en la película Selena. También yo no era director, pero yo escribí la película Frida sí. Ah, con Selma Hayek. Ah, era yo guionista de esa película. Y ah, últimamente una película Border Town, que aquí se llama Ciudad del Silencio, que, llama, que se habla de la situación de los asesinatos de las mujeres en la ciudad de Juárez, en la frontera con los Estados Unidos. Y es una situación que sigue siendo que siga pasando ah, es una gran tragedia y yo quería hacer una película también con Jennifer López y, con Antonio Banderas ah, para llamar atención a esta situación que está pasando ahora en la frontera. Y eso, esa película también va a pasar, entonces vamos a tener el norte, mi familia, Selena, Frida y Ciudad del Silencio. Pues eh, la verdad es que es un honor, ¿eh? porque se le va a conocer más que nunca aquí, porque ya, ya hay muchas películas que sí que Frida a lo mejor sí que se ha proyectado aquí, pero me, sorprende que, que películas como estas que a lo mejor hacen falta porque aquí a lo mejor mm, pecamos mucho de, cine comercial y que no tenemos tanta tirada para el, cine de bueno mm, que, trata de temas sociales y que realmente están ocurriendo pues que no tenga tanta voz aquí no sí eso es la verdad y el cine independiente y pero al mismo tiempo estas historias son latinas y parte del mundo hispano, entonces yo creo que el público aquí se va a interesar mucho, ah, porque como hablamos, somos todos de nuestra misma cultura hispana. Yo mm. creo que yo estoy dedicado a relatar eh, historias de mi gente, de nuestra comunidad y de nuestra cultura. Mm, bueno, antes de acabar le quería hacer un par de preguntas. ¿Qué quiere decir que usted es el padrino del cine catalán en Hollywood? ¿Qué quiere decir eso? <laughs> <laughs> ¿Qué es que yo estoy ayudando al cine catalán a este, eh, eh, bueno, entrar en la academia y tener una película en catalán que puede este, competir por el Oscar de mejor eh, eh, eh, película extranjera. ¿Me entiendes? Es que ellos, e, e, e, es una muy buena idea, yo creo. Y ellos, este, para entrar, necesitan el apoyo de miembros de la academia. Mm. Y este, hablaron conmigo y yo he dicho, bueno, con mucho gusto. Entonces fuimos, yo fui a una reunión y estoy todavía trabajando al lado de la Academia Catalana para ah, conseguir el derecho de poner una película catalana en, para el Oscar. Y fuimos a este, una reunión con Tom Scher, que es el presidente de la academia, con ah, Joel Joan, que es el presidente de la academia, conmigo y con este, Luis Valentí. Y hemos tenido una reunión con Tom Sherrick y fue muy bien, eran muy abiertos a la idea a ver lo que pasa. A ver lo que eh, pasa. Sé, que le han hecho miembro de, honor de, la Academia del Cine Catalán. Sí. Eh, eh, si logra que alguna película catalana al menos se considere para, para ser candidata a los Oscars de, Hollywood, yo creo que le harán un monumento. <laughs> Porque aquí en Cataluña, no sé si conoce muy bien, pero es, es como una lucha constante eh, del catalán en, bueno, en el mundo y ya en España concretamente. Bueno, y es que yo creo que la cultura catalana es una cultura y el idioma importantísima en España, en Europa y claro, en todo el mundo y que los catalanes han tenido una influencia, un gran influencia importante, no solamente aquí, pero también en el Nuevo Mundo. Hay muchos catalanes que fueron a eh, México y a Latinoamérica y han eh, tenido un pacto muy importante allí en la cultura y la historia. Entonces yo creo que merece la atención los catalanes y su cultura. Y por eso yo estoy apoyando a ustedes lograr este, ah, ah, ah, este ¿cómo se dice? Eh, oportunidad con la, academia a eh, tener una película catalana ahí, allí. Entonces espero que lo podamos hacer y es mi honor eh, trabajar al lado de ustedes en, Hollywood. le quería preguntar, usted es miembro de la Academia de Cine de Hollywood. ¿Eso quiere decir que, usted decide o, vota por películas para ser candidatas? sí. eso? voy a obviar la pregunta que, de qué se tiene que hacer para asistir a la, a la ceremonia de los Oscars. Eso, eso no, no se lo voy a preguntar. Pero es mucha, es mucha, mucho trabajo eh, el hecho de ser miembro de la academia o bueno, ¿en qué es, es un honor ah, que, que tenemos y pero para eh, tener ese honor tienes que llegar a un nivel, ¿no? Entonces mm. el norte fue nominado por un Oscar. Sí. Entonces ah, después de recibir una nominación automáticamente eh, tú eres o, alguien es miembro de la academia y puedes votar ah, en el futuro para películas. Vale. Y es que sí, es, es, es, mucho trabajo porque todo el mundo quiere una nominación. y te manda películas. Ah, Yo recibo <laughs> miles o cientos de películas cada año que hmm. tengo que ver para ver qué son las mejores y después poner en eh, los nombres de las películas, los nombres de las películas que yo considero este, los mejores para ver si agarra una nominación. Después de anunciar las nominaciones, hmm. yo tengo que votar para todas las categorías. Vale. Mejor actor, mejor película, mejor si eh, dirección y todo, y hmm. también extranjera. Entonces, este, so, hay como cinco mil, yo creo, cinco mil miembros que vota para, el Oscar. Sí, sí, o sea que no decide eh, un, pequeño grupo, es, es, mucha la gente que, realmente vota, pero yo creo que... Bueno, 5.000 no es mucho. Bueno, <laughs> <laughs> depende. A lo mejor... en comparación con los números de gente que trabaja en el, cine mm. en los Estados Unidos, es un grupo bastante eh, eh, eh como se dice, pequeño, no, no tan grande y todos que trabajan en el cine quieren ser miembros, pero es difícil entrar en la academia, pero de todos modos votamos para los Oscars y este y bueno, es algo es una responsabilidad y un honor. ¿Y usted que ha estado en la ceremonia de los Oscars? Pues yo he ido varias veces, si es miembro de del Oscars tú puedes ir eh, he ido varias veces para y también cuando claro cuando yo fue nominado fui al, a la ceremonia es una cosa muy muy interesante y hay mucha emoción puedes ah. imaginar especialmente si estás eh, nominado, porque hmm. si vas a ganar o no vas a ganar y bla, bla. ahí está todas las estrellas y los directores y toda la gente importante de Hollywood y también del mundo del cine, porque viene mucha gente de Europa y hmm. Asia y de todo el mundo para este, ver a los Óscares. Y tiene un teatro maravilloso, nuevo, que acaban de construir en Hollywood, de Kodak, Teatro de mm. Kodak, que es, eh, es una belleza, es increíble. Entonces toda la emoción y de, los, de la noche de los Óscares es algo muy, muy especial. Yo le quería preguntar, usted que ha estado en directo en la, en la ceremonia, ¿es tan espectacular? ¿Tiene esa magia que por la tele se ve? Pues, pues, yo creo que tiene más magia en, persona que en la televisión. Es, mm, eh, hay una magia en la televisión, claro, pero cuando tú mm. estás allí sintiendo, sintiendo toda la emoción en, eh, en el teatro, es algo muy eh, especial. Pues, eh, por último, ¿en qué está trabajando ahora? ¿Tiene algún proyecto en, Sí, tengo un proyecto, tengo varios proyectos, pero los dos, los dos proyectos que tengo más importantes es una película que se llama Las Puertas de Edén, se habla de la frontera entre los Estados Unidos y México, y todo lo que, está pasando ahorita con la inmigración y la violencia y todo en la frontera. Es una película muy importante que estoy tratando de, montar. Y también ah, estoy trabajando en una miniserie de televisión que se llama La lluvia de oro. La lluvia de oro es una novela uh, escrito por um, Víctor Villaseñor. Es una novela muy importante ah, y se habla de la Revolución Mexicana y de los refugiados que salen de México en 1915 para buscar una nueva vida en los Estados Unidos. Entonces, yo sigo con mi tema de inmigración y del sueño americano y de gente viniendo a los Estados Unidos para buscar una mejor vida. Entonces, eh, la, la Lluvia de Oro es una novela eh, épica eh, de como El Padrino, que se habla de los tiempos pasados Ah, en, ah, y las relaciones entre los Estados Unidos y México a tiempo de la Revolución Mexicana. Entonces, otra, otra historia de El sueño americano. <laughs> Como El Norte, que es la película, yo creo que yo he hecho que es lo más ah, conocida en los Estados Unidos, lo más importante, mm. y como te he dicho, fue nombrado a un honor todavía más grande que el Oscar que es el ah, Registro Nacional de los Estados Unidos, uh, del Biblioteca de Congreso. Hay solamente 200 películas que han eh, eh, este, recibido este honor y ahora es que el norte lo ha recibido y está una película, una clásica película en la historia del cine de los Estados Unidos. Entonces espero que toda la gente ah, vayan a ver el norte el viernes. Yo creo que va a pasar las diez y media Sí, ah, exacto. Y este, tenemos una nueva copia en 35 milímetros, restaurada, y es una película llena de colores y, ah, ah, está en como si fuera como si fuera una nueva película después de pues la después de la restauración es una copia magnífica y que, que va a pasar viernes y espero que toda la gente cómo se llama su pueblo saldrá. Eh, saldrá, que toda la gente de Saldrá va a ir eh, viernes a las diez y media para ver el norte. Pues eso esperamos. Ah, muchas gracias, señor Gregory Nava. Ah, nos vemos el, viernes en, la, en, bueno, en la inauguración del festival y en, y en la proyección del norte, así como en las otras. Y esperemos pues que, vaya muy bien esa, esa retrospectiva por su trayectoria. Y muchísimas gracias por la entrevista. Se lo digo ah, de verdad que, es un honor para nosotros hacerle esta entrevista y pues eh, que tenemos los brazos abiertos para en Cataluña y en, y en Girona en este caso para, para cuando vuelva otra vez. Ok, bye, gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. En esta ocasión donde tenemos el señor Gregori Nava. Eh, el señor Nava donde es eh, un cineasta de Hollywood, es miembro de la Academia de Hollywood y está estarà, a partir De veritat, és que, és que no es pot... Mm, bueno, no sé per què ara es tornava a repetir l'entrevista. Uh, en fi, que són les 8 i 4 minuts, uh, doncs amb aquesta entrevista al senyor Gregory Nava, aquest director de, de cinema californià, i bueno, doncs amb la invitació doncs, que aquest, aquest mateix vespre comença la, la 29a edició del Festival de Cinema de Girona, doncs us deixem fins la setmana que ve i, i bueno, ara ve l'alternativa que ens maten, segur que ens maten. Vinga, adeu. Adeu. I stay under glass I look through my window so bright I see the stars come out tonight I see the bright and hollow sky Over the city's back sky upon us without my shadow.